الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإني أحمد الله تعالى أيها الإخوة الذي يسر لنا ولكم هذا التواصل وهذا الاتصال لنتذاكر وليذكر بعضنا بعضا ولا شك أن التذكير أمر محمود شرعا مطلوب في شرعنا وهو من التواصي بالحق والتواصي بالصبر Şeyh Allah'a hamd edip Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat ettikten sonra diyor ki bizlere bu bağlantıyı, bu telefon bağlantısını ve bu görüşmeyi nasip eden Yüce Rabbimize hamdolsun. Zira bizler bu yolla birbirimize tezkirde, öğütte, nasihatta bulunacağız. Birbirimize nasihatta bulunmak, hakkı tavsiye etmekten sayılır. ولا تخفى أهمية هذا التواصل وأهمية هذا التذاكر خاصة في أوقات الفتن ووجود الإحن Bu tür bağlantıların ve bu tür yapılan e, sohbetlerin, derslerin önemi çok öneme haizdir. Çok önemlidir. Özellikle de fitnelerin, musibetlerin yaşandığı bu günlerde. فالمرء يحتاج إلى من يذكره وإلى من يعينه وإلى من يسدده Kişi kendisine öğüt verecek, kendisine nasihatta bulunacak, kendisine yardımcı olacak bir arkadaşa ihtiyaç duyuyor. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود في سننه والحديث حسنه جمع من أهل العلم خير الوزير من إذا ذكرت أعانه Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis, rivayet olunan bir hadiste ki bu hadisi Ebu Davud süneninde rivayet ediyor. Birçok ilim ehli de bu hadisi hasen olarak görüyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Yardımcıların en hayırlısı hatırladığında öğüt verdiğinde sana yardım eden unuttuğunda öğüt vermediğinde de sana öğüt verendir. ويقول موسى عليه السلام طالبا من ربه ومولاه قال واجعل لي وزيرا من أهلي Musa aleyhisselam Rabbinden şunu umup arzulayarak şu şekilde niyazda bulunuyor Rabbine. Ailemden bana bir yardımcı kıl, bir yardımcı tayin et. Harun ahi. Bu kardeşim Harun olsun. Usdud bihi azri. Bana onunla destek ver. Vaşriku fi amri. Benim işimde o da bana ortak olsun. Limada? Niye ben bu istekte bulundum? Niye bu talepte bulundum? Zira seni tesbih etmek için. ونذكرك كثيرا Seni çokça zikretmek için. إنك كنت بنا بصيرا Zira sen bizi görensin, gözetensin. إذا التواصي والتذكير والمذاكرة أمر مطلوب كما قلت شرعا Daha önce de dediğim üzere birbirimize nasihatta bulunmak, öğütleşmek, şer'i olarak matlub olan, bizden istenilen bir durumdur. وجاءت السنة القولية والعملية دالة على ذلك Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan naklolunan, rivayet olunan onun sözlü ve ameli sünnetleri de buna delalet etmektir, etmektedir, bunu göstermektedir. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة بين الفينة والأخرى وكان يذكرهم ويعلمهم ويرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم Nebi Aleyhisselatü Vesselam ashabına öğüt vermekte, nasihat etmekteydi. Onların dinini ve dünyasını düzeltecek, ıslah edecek, doğruya çıkaracak öğütlerde bulunmaktaydı. وأولاهم وأخراهم معرفا بأن هذه الحياة معبر Onların bu dünyasını ve ahiretini ıslah edecek nasihatlerde bulunmaktaydı. والآخرة Ve onlara şunu anlatmaktaydı. Bu dünya geçicidir. وطن Ahiret ise gerçek yurttur. وإنما توضع الأحمال وتو- وتو- وتوضع ما يحمله المرء إنما يوضع في موطنه فالدنيا معبر معبر والآخرة وطن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله الدنيا معبر والآخرة وطن وإن Dediğimiz gibi dünya bir geçici yerdir. İnsanlar oradan uğrar, gider, geçer. Kalıcı değillerdir. Ahiret ise gerçek yurttur. baki kalınacak, ebedi kalınacak yurttur. İmam İbnül Kayyim de bunu söyleyerek demiştir ki, dünya geçici bir yurttur, ahiret ise ebedi bir vatandır. Ve bilakis insan ihtiyacını gerçek vatanında giderecektir. وهو بهذا عليه الصلاة والسلام يمتثل قول الله جل وعز والآخرة خير وأبقى Nebi Aleyhisselatü Vesselam ashabına bu öğütü verirken Yüce Rabbinin şu buyruğunu göz önünde bulunduruyordu. Ahiret senin için daha hayırlıdır ve ebedi, bakidir. ويمتثل أيضا قول الله جل وعز وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Ve allah Teala'nın şu buyruğunu hatırlayıp göz önünde bulundurmaktadır. Ahiret senin için daha hayırlıdır ve daha bakidir. فنحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء ونسأله المزيد من فضله والثبات على السنة حتى نلقاه Yüce Allah'a bizleri burada birleştirdiği için, bu bağlantıyı bize nasip ettiği için hamd ediyoruz. Ona kavuşana dek ayaklarımızı sabit kılmasını, sünnet üzere sabit kılmasını istiyoruz. Ve bizlerin ve onun, onun da bizlerden razı olarak ona kavuşmamızı nasip etmesini istiyoruz. ومما أرغب أن أنبه الإخوة عليه وأذكر نفسي به أولا ثم الإخوة ثانيا Bugün siz değerli kardeşlerime anlatmak istediğim ve özellikle öncelikle kendi nefsime sonra size söylemek istediğim şunlardır. بعضا من الأمور من أهمها شكر الله جل وعلا على ما أنعم به وتفضل Öncelikle allah Teala'nın bize vermiş olduğu nimetlerine, bize bulunmuş olduğu lütuflara şükretmek. فالعبد يتقلب في نعم الله جل وعز صباح مساء Kul sabah akşam Rabbinin kendisine bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetler içinde gezip dolaşmakta. Leyle nehar fi yakabatihi ve fi menami Gece gündüz uykudayken, uyanık haldeyken fi kıyamihi ve culusi otururken, ayaktayken fi dukulihi ve hurucihi girip çıkarken يتقلب في نعم الله عز وجل وهي تترى عليه Yüce Rabbinin kendi üzerine vermiş olduğu, okulunun üzerine yağdırmış olduğu, bahşetmiş olduğu nimetler içinde dolaşıp yüzmekte. والناس تجاه هذه النعم بين متذكر لها شاكر لله جل وعز عليها وما بين لاه ساه غافل عنها بعيد عن شكرها İnsanlar kendilerine verilen bu nimetlere karşı iki farklı tutum içindedirler. Bir grup insan vardır ki Yüce Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri bilir, anar ve şükreder. Diğer bir grup insanlarda vardır ki bu nimetleri hiçbir zaman bilmez, ondan gafil bir şekilde yaşar, şükrünü eda etmez. نعم الله عز وجل على عباده كثيرة يقول الإمام سلمة ابن دينار الأعرج allah Teala'nın kullarına bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetleri pek çoktur. Büyük İmam Seleme İbni Dinar El-A'rac Rahimahullah şöyle buyurmakta. Rahimahullah ve gafara leh. Kullu ni'metin la tukarribuka minallahi fehiyye beliyyeh. Allah'ın sana vermiş olduğu ve seni Allah'a yakınlaştırmayan her nimet senin başına bir beladır, musibettir. Fehiyye بلية يعني عليك Yani senin üzerine bir musibettir. Sana bir beladır. لأن الله عز وجل إنما ينعم بالنعم على عباده ليشكروه لا ليكفروه Zira allah Teala kullarına nimetleri kulları ona şükretsinler diye verir, bahşeder. Yoksa kulları ona inkar etsin, ona kafir olsunlar diye değil. وليعبدوه ويوحدوه ويفردوه allah Teala bu nimetlere karşılık onlardan kendisini birlemelerini, tevhid etmelerini, yalnızca ona ibadet etmelerini ister. لا ليعبدوا غيره ويتركوا شكره والاعتراف بفضله Başkasına ibadet etmelerini, başkasına şükretmelerini istemez. Bundan razı olmaz. والشكر أيها الأحبة لا يكون باللسان فقط Değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere şükür sadece dil ile eda edilmez. Dil ile şükür yerine getirilmez sadece. وإنما يكون باللسان وبالجنان وبالأركان Evet şükür dil ile de olur, kalp ile de olur, azalarla da olur. فأما شكره جل وعلا بالجنان فهو اعتقاد استحقاقه للعبودية لله جل وعلا للعبودية وحده Kalp ile yapılacak şükür şudur. Kişinin kalbiyle ibadeti yalnızca Allahu Teala'nın hak ettiğine inanması. İşte kalp ile yapılacak şükür budur. دون ما سواه Ondan başkasının bu ibadete layık olmadığını kabul etmektir. فهو المنعم المتفضل Kullarına nimetleri bahşeden, kullarına lütufta bu- bulunan O'dur. الرازق الوهاب Rızık veren, nimetler bahşeden O'dur. المكرم İkramda bulunan O'dur. لا راد لفضله Onun vermiş olduğu nimetlerini geri çevirecek yoktur. وسعت رحمته كل شيء Onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. فوجب والحالة هذه أن لا تنصرف أو لا ينصرف الشكر إلا إليه Bütün bu güzel sıfatlara sahip olan allah Teala'dan başkasına şükretmek, teşekkür etmek ise yanlış bir davranıştır. وشكره باللسان بين ظاهر Dil ile onu yapılacak şükür açıktır, bellidir, bilinmektedir. أن يكثر الإنسان من ذكره İnsan Allahu Teala'yı zikretmeyi, onu anmayı çokça yapar. Çokça bunu dilinden düşürmez. Sürekli dilinden zikir çıkar, zikir söyler. ومن تلاوة كتابه Allah Teala'nın göndermiş olduğu kitabı okur, tilavet eder. ومن الدعوة إلى سنته لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم insanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine davet eder. İnsanları Allah'ın Resulü'nün sünnetine davet etmek Allah'a şükürden sayılır. Bu Allah'ın sana vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu nimetlere şükürdür. İşte Allah Teala'yı şükretmekten sayılır. İnsanları ona davet etmek insanlara doğruyu, hakkı davet etmek ona şükürden kabul edilir. İnsanların hidayete ermesi konusunda haris olmak, hırslı olmak allah Teala'ya yapılacak şükürden sayılır. Kul hayrı açan bir anahtar, şerri kapatan bir anahtar olmalı. Hayra götüren, hayrı gösteren bir insan olmalı Şerre, gö- şerre götürmeyen, şerre insanları teşvik etmeyen insan olmalı. وشكره بالجوارح أن لا يسخر هذه الجوارح إلا في مراضيه Azalarla, organlarla allah Teala'ya şükretmekse şu şekilde olur. Bütün allah Teala'nın kula vermiş olduğu bu azaları, bu organları onun ancak razı olduğu şeylerde kullanmasıdır kulun. فلا ينظر إلا فيما يرضيه Yani allah Teala'nın razı olmadığı şeylere bakmaz. Ancak onun razı olduğu şeylere nazar eder bakar. ولا يأخذ إلا ما يرضيه Onun ancak razı olduğu şeyleri alır. ولا يمنع إلا عما لا يرضيه يمتنع إلا عما لا يرضيه لا allah Teala'nın razı olmadığı şeylerden de imtina eder, uzaklaşır. يمشي إلا في مراضيه allah Teala'nın razı olduğu şeylerde adım atar. وَيُمْسِكُ مَسَاقِطِهِ Allah Teala'yı öfkelendirecek şeyleri yapmaz, işlemez. والمتأمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخرج في البخاري في الصحيح حديث حديث شداد وبريده رضي الله تعالى عنهما والذي فيه Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Şeddat ve Bureyde radıyallahu anhumanın rivayet etmiş olduğu hadise bakan, bu hadisi teemmül eden ki bu hadisi Buhari sahihinde rivayet ediyor, şunu görür. Zira şu, bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demektedir. وهو مشهور شهير حديث سيد الاستغفار Bu bahsettiğimiz hadis istiğfarın efendisi olan Allah günahtan bağışlanmanın efendisi olarak kabul edilen tövbedir. O tövbeyi ifade eden zikirdir. Kul şöyle der. Allah'ım sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente. Senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Halaktani. Beni sen yarattın. Ve ana abduka. Ve ben senin kulunum. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت Ben أعوذ بك من شر ما صنعت ben gücüm yettiği gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve sana vermiş olduğum vaadin üzere bulunuyorum. Yaptığım, işlediğim fenalıklardan da sana sığınıyorum. Abu'u leka bi ni'metika aleyye. Bana bahşetmiş olduğun, vermiş olduğun nimetlerini itiraf ediyorum. Ve yapmış olduğum, işlemiş olduğum günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Çünkü günahları senden başka kimse mağfiret etmez, affetmez. Teammel في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisteki şu sözüne dikkat et. Bana bahşettiğin, bana verdiğin nimetlerini itiraf ederim, itiraf ediyorum. Günahlarımı da kabul edip itiraf ediyorum. فقد جمع عليه الصلاة والسلام في هذا في هذه الجملة الشريفة أمران عظيمان Nebi aleyhissalatu vesselam bu cümlede iki önemli hususa değinmiştir. İki önemli hususu bir arada zikretmiştir. أولهما مشاهدة المنة Bunların ilki allah Teala'nın bahşetmiş olduğu nimeti görmek, bilmek. والفضل والإنعام Onun göndermiş olduğu nimetleri, ihsanı fark etmek. منه جل وعلا والأمر الثاني İkinci husus ise مطالعة عيب النفس insanın kendi aybını görmesi, kendi kusurunu görmesi. وتقصيرها Bu konudaki yapmış olduğu taksiri fark etmesi. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله Bu sebeple İmam İbnül Kayyim şöyle demiştir. Fil Vabil-i Sayyibi Vabil-i Sayyib adlı kitabında Cema'a sallallahu aleyhi ve sellem fi kavlihi abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi beyne müşahedetil minneh ve mutala'ati aybin nefsi vel amel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerinde şu iki önemli hususu birleştirmiştir, bir arada zikretmiştir. Bu iki husus şudur. Allahu Teala'nın bahşetmiş olduğu nimeti, fazileti görmek ve insanın kendi kusurunu, kendi ayıbını, günahını kabul edip itiraf etmesi. فمشاهدة المنة tucibu lehul mahabbe kulun allah Teala'nın kendi üzerine vermiş olduğu, bahsetmiş olduğu nimetlerini gö göndermesi muhabbet gerektirir. Velhamde ve Allah'a hamd etmeyi gerektirir. Veşşükra ona şükretmeyi gerektirir. Liveliyyin vel ihsan celle fi'ulah işte bu nimetleri verene şükretmeyi gerektirir. Ve mutala'atu aybin nefsi vel amel والعمل توجب له الذل والانكسار Kişinin kendi ayıbını, kusurunu, günahını görmesi, allah Teala'nın huzurunda boynunu eğmesi zillet içinde olmasını gerektirir. والافتقار والتوبة allah Teala'ya dönmeyi, ona tövbe etmeyi gerektirir. في كل وقت Her an. وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا Ve kendini Allah katında, Allah'ın huzurunda muflis bir kimse, iflas etmiş bir kimse olarak görmesini gerektirir. İzen müşahedetul minna turisul mahabba. O halde dediğimiz üzere kişinin Allah'ın kendi üzerine, Allah'ın üzerine göndermiş olduğu, vermiş olduğu nimetleri görmesi Allah-u Teala'yı sevmesini gerektirir. لله جل وعلا ومطالعة عيب النفس والعمل وتقصيرها يورث الذل التام Kişinin kusurlarını görmesi, kabul etmesi de tam zillet içinde Allah'a karşı zelil olduğunu gerektirir, bunu doğurur. ومعلوم أن العبودية مدارها على قاعدتين عظيمتين هما أصلها أولهما الحب الكامل والثاني الذل التام allah Teala'ya kulluk iki önemli dayanak üzerinde durur. Bunların ilki allah Teala'yı tam olarak sevmek. İkincisi ise allah Teala'ya karşı zelil olmak, zillet içinde boynu bükük olmak. للواحد الديان جل في علاه والنعم أيها الأحبة على قسمين allah Teala'nın göndermiş olduğu, vermiş olduğu nimetler iki kısımdır. نعم مطلقة ونعم مقيدة Mutlak olan, genel olan nimetler, mukayyede, mukayyet olan, sınırlı olan nimetler. فالنعم المطلقة هي ما أنعم الله عز وجل به عليك من الإسلام والسنة Mutlak genel nimetler şunlardır. allah Teala'nın sana vermiş olduğu İslam nimeti, sünnete bağlılık nimeti gibi nimetlerdir. ومعرفة هدي رسول الله Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu bilmek gibi nimetlerdir. Sallallahu aleyhi ve sellem ve hâzihin ni'me la yuşâriku sünni fîhâ ahaden minel âlemîn. Bu nimet öyle bir nimettir ki sünni olan, bu yola girmiş olan kişiden başkası onun tadını çıkaramaz. İlla men kâne kezâlik. Ancak onun gibi sünnete sarılmış olan kardeşi dışında o nimetin tadını kimse çıkaramaz. فهدي إلى هذا الصراط المستقيم Onlarla birlikte Allah'ın mustakim olan, dosdoğru olan yoluna iletilmiş, hidayette bulmuş insandan başkası bu nimetin farkına, tadına varamaz. وأما النعمة المقيدة Mukayyet olan nimet ise فكنعمة السمع والبصر والأكل والشرب görmek gibi, duymak gibi, yemek gibi, içmek والأخذ gibi, والمنع والمشي tutmak gibi, vermemek gibi, engel olmak gibi ونحوها buna benzer nimetlerdir. فهذه نعم يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر Bu nimet herkesin ortak olduğu ber iyi insanın, itaatkar insanın, facir kötü insanın, fasık insanın, kafirin, müminin ortak olduğu nimetlerdir. وقد فصل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وغفر له İbnül Kayyim bu konuyu ayrıntısıyla ele almış. في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية İçtima'ul Cuyuş İslamiye adlı kitabında buna değinmiştir. فترى جملة من الآيات تثبت نعمة مقيدة Bazı ayetler vardır ki Allah'ın kullarına vermiş olduğu mukayyet nimetleri zikreder. الكافر والمؤمن على السواء Bu mukayyet nimetleri allah Teala genelde eşit olarak kafire ve mümine verir. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız buna güç yetiremezsiniz, bunu yapamazsınız, başaramazsınız. وترى بعض الآيات تثبت نعمة وتنفي أخرى Bazı ayetler vardır ki o ayetlerde bazı nimetler ispat edilir, bazı nimetler de ispat edilmez, nefyedilir. كما في قوله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا فهنا Mesela Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Fakat insan Rabbin denemek için bir insana iyilik edip nimet verdiği zaman o Rabbim beni şerefli kıldı der. Ancak ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden, imtihandan geçirirse, ona bir ikramda bulunsa, nimetler verse, Rabbim bana ikram etti der allah Teala insanı eğer imtihan eder de rızkını daraltırsa kul da o zaman der ki Rabbim beni küçük düşürdü. فهنا نعمة مثبتة ومنفية فالمثبتة هي الهداية إلى الحق Burada müsbet ve menfi nimet vardır. Müsbet, ispat olunan nimet, hakka hidayet olunma, hakka yönelme, hakka allah Teala'nın kişiyi hakka yönlendirmesi. والثبات عليه Ve bu hakta ayaklarının sabit kıldı, kılması. والمنفية هي هذه Menfi olan nimet ise إذا odur. تقرر هذا أيها الأحبة إذا وجب علينا أن نشكر الله على ما أنعم به وتفضل Bunları öğrendikten sonra bize gereken Allah Teala'nın bize bahşetmiş olduğu nimetlere şükretmemiz gerekliliğidir. وأكرم من معرفة الهدي النبوي على صاحبه أفضل صلاة وأتم سلام Bizlere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hediyini, sünnetini öğrettiğinden dolayı ona şükretmek gerekir. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve nelzem ve neşkurullaha azze ve celle ala hâzihin ni'me bima tekaddem min müşahadeti el minne Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a sünnetine ve bunun dışındaki bize vermiş olduğu nimetlere karşılık Yüce Rabbimize şükretmemiz gerekiyor. Bizim üzerimize bahşetmiş olduğu verdiği nimetleri müşahede etmemiz, görmemiz, itiraf etmemiz gerekiyor. ومطالعة عيب النفس Ve kusurlarımızı görmemiz, bilmemiz, itiraf etmemiz gerekir. فنفرغ الأمر ونفرغ القلب في تحقيق العبودية له Kalbimizi tamamıyla Yüce Allah'a kulluk etme konusunda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ona yöneltmemiz konusunda çaba sarf etmemiz gerekiyor. ونسخر الجوارح Tüm azalarımızı في تحقيق تلك العبودية allah Teala'ya ibadet konusunda kendimizi amada edip onun buyruğuna sunmamız gerekiyor. وأن لا يفتر اللسان عن ذكره Ve dilimizin onu zikretmekten yorulmaması, onu zikretmekten durmaması gerekiyor. وعن شكره Ona şükretmekten bir anda olsa durmaması gerekiyor. وعن الدعوة Allah'a davet konusunda sürekli insanları davet etmemiz gerekiyor. إلى دينه بالتي هي أحسن En güzel yolla davet etmemiz gerekiyor. بأقوم En doğru şekliyle davet etmemiz gerekiyor. وهذا الأمر أيها الأحبة لا يتأتى بالركود والكسل إنما يأتي بالمجاهدة saymış olduğumuz hususlar tembel olarak oturan, yerinde duran, yerinde sayan insana nasip olmaz. Onu bu insan gerçekleştiremez. Bilakis bunlar için mücadele etmesi gerekiyor. مجاهدة النفس Önce nefsiyle mücadele edecek. وجهادها على أن تقوم بحق الله Onunla mücadele etmek Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek demektir. وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o nefsin üzerinde bulunan hakkını yerine getirmesi demektir. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا Bizler adına, bizler için mücadele edenleri, ede- edenleri yolumuza hidayet ettiririz, yolumuza götürürüz diye buyurmaktadır allah Teala. الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام الذي أرغب في التذكير به والتنويه له خاصة في مثل هذه المقامات أعني في أوقات وجود هذه الفتن والإحن كما مر نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل والوقوع فيها İkinci olarak bahse- bahsetmek istediğim husus, ki özellikle deminden de değindiğim gibi, fitnelerin, belaların, musibetlerin çokça olduğu bu dönemlerde, ikinci olarak zikretmek istediğim hususlar ise şunlardır. Ama öncelikle Yüce Allah'tan bizlerin ayaklarını hak üzere sabit kılmasını niyaz ediyorum. أقول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له الإنسان خلق ظلوما جهولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله şöyle demekte İnsan zalim ve cahil olarak yaratılmıştır. فَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْعِلْمِ Asıl olan insanın cahil olması, bir ilme sahip olmamasıdır. وميله إلى ما يهواه من الشر Asıl olan hevasının götürdüğü şer şeylere doğru meyyal olmasıdır. ويحتاج دائما إلى علم مفصل Her zaman ayrıntılı, mufassal bir ilme ihtiyaç duyar insan. إلى علم mufassalin dediğimiz gibi ayrıntılı, tafsilli ilme ihtiyaç duyar. Yazulu bihi cehluhu bu ilimle cehaletini ortadan kaldırır, yok eder. Ve azlin ve adalete ihtiyaç duyar. Fi mehabbetihi ve buğdihi ve ridahu ve gadabihi sevmesinde, gazap etmesinde, razı olmasında tüm bu hususlarda adalete ihtiyaç duyar. وفعله وتركه Yaptığı şeylerde ve yapmadığı, terk ettiği şeylerde adalete muhtaçtır. وإعطائه ومنعه Verdiği şeylerde ve mani olduğu, vermediği, imtina ettiği şeylerde adalete ihtiyaç, adaletli olmaya muhtaçtır. وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل Söylediği her şeyde ve yaptığı her şeyde adalete ihtiyaç duyar. Yunafi zulme. Bu adaletle bu adaletle zulmünü ortadan kaldırmaya çalışır. Bu aleyhi bil ilmil mufassal vel adlil mufassali ve illa kâne fihi minel cehli ve zulmi eğer insana Allah Teala tarafından mufassal, ayrıntılı, tafsilli bir ilim ve adalet verilmemişse o insan da cehalet vardır. O insanda zulüm vardır. Ma yahrucu bihi anis sıratil mustakim. Ki bu cehalet ve zulüm onu sıratul mustakimden alıkor çıkartır. İnteha kelamuhu rahimahullah. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin sözleri burada bitti. من كتابه قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة Bu sözü onun Kaide fi Enva'il İstiftah fi Salah adlı kitabında geçmektedir. إذن العلم الشرعي المبني على الوحيين İki vahiy kaynaklı, Kur'an ve sünnet kaynaklı ilim, şer'i ilim, له فضل عظيم ومكانة عالية رفيعة في الشرع المطهر bu ilmin yeri çok büyüktür. Bu ilmin değeri çok üstündür. Bu mutahhar, pak dinimizdeki yeri bir o kadar hoştur. ففي العلم السني الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم والسير في ركاب أصحابه وسلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم العصمة والنجاة والفلاح Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan miras kalan o ilimde onun ashabı olan sünnetinin izinde yürüyen sahabeden gelen miras olan ilimde ismet, korunmak vardır. Necat, kurtuluşa ermek vardır. أخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه جامع البيان İbn-i Cerir taberi Cami'ul Beyan adlı kitabında rivayet ediyor ki بإسناد حسن bu rivayet ettiği hadis hasen bir hadistir. أن رجلا جاء إلى الإمام أبي العالية الرياحي التابعي الجليل Bu eser hasen bir eserdir. Bir adam tabiinden olan İmam Ebu'l Aliye'ye geliyor ve diyor ki قال له ما الصراط المستقيم ona diyor ki sıratul müstakim nedir? Fi kavlihi teala ihdina sıratul mustakim. İhdina sıratul mustakim ayetinden kastolunan sıratul müstakim. doğru yol nedir diye İmam Ebul Ali'ye soruyor. Kâle sıratul mustakim. O da şöyle cevap veriyor. Huve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sıratul mustakim Resulullah'tır. وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر Ve kendinden sonra gelen Ebu Bekir Ben- ve Ömer'dir. رجل إلى الإمام الحسن البصري O adam daha sonradan İmam El-Hasan El-Basri'ye gidiyor. قال له إن أبا العالية يقول كذا وكذا وكذا Ona diyor ki İmam Ebu'l Aliye şu şekilde ve şöyle şöyle söylüyor diyor. قال صدق ونصح Hasan Basri buna binaen diyor ki evet o bu sözünde çok doğru söylemiş ve o bu- bunu söyleyerek sana nasihat etmiş. يريد رحمه الله تريد أن تسلك الصراط المستقيم فالزم هدي رسول الله Ebu'l Aliye demek istiyor ki sırat-ı mustakim dost doğru yolu istiyorsan o halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarıl. صلى الله عليه وسلم تنجو وتفلح bu şekilde kurtulur ve felaha Velzem tarikate ashabi. Onun ashabının yolu onun, onun ashabının yoluna sarıl. Allah min ba'di enbiya'illah ve humus sahabetu radiyallahu teala anhum ve ardahum. Sahabe radıyallahu teala anhum peygamberlerden sonra insanların arasındaki en hayırlı topluluktur. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد İmam İbnül Kayyim Bedai'ul Fevaid adlı e, muhteşem şaheserinde o kitabında şöyle demekte. قال المسألة العشرون 20. mesele. ما هو الصراط المستقيم Sıratul mustakim nedir? قال الصراط المستقيم نذكر فيه قولا وجيزا Sırat-ül Mustakim'le ilgili veciz, özlü bir söz nakledeceğiz burada. فإن الناس تنوعت ibaratuhum fi İnsanların Sıratul Mustakim adlı Sıratul Mustakim'le ilgili söyledikleri sözler pek çoktur. Ve hakikatuhu şey'un vahid Ancak hakikatte bu sözlerin hepsi tek bir şeye döner. Ve huve bu da Tariqullah Allah'ın yolu ellezî nasabahu li'ibâdihi ala elsun rusuli Allah'ın peygamberlerinin dilleriyle onların aracılığıyla insanlara gösterdiği yoldur. وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق لهم إليه سواه Allah Teala kullarına kendilerine kendisine ulaşması için bu yolu tayin etmiştir. Allah'a giden tek yol bu yoldur. Diğer yolların hepsi kapalıdır. İlla hâdâ. Ancak bu dost doğru yol hariç. Ve huve ifraduhu bil ubudiyye. Nedir bu dost doğru yol? İbadette Allah'ı birlemek. Ve ifradu Resulihi sallallahu aleyhi ve sellem bil ta'a. Yalnızca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek. İtaatte Resulü birlemek. فلا يشرك به أحدا في عبوديته allah Teala'ya ibadette hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi ortak koşmamak. ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته Resulüne itaatte onun gibi başkasına itaat edilebilecek başkalarını sokmamak buraya. فيجرد التوحيد tevhidi yalnızca Allah'a kılmak ve ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. العلم الشرعي أيها الأحبة عاصم بأمر الله جل وعلا لمن لزمه عاصم له من الفتن والوقوع فيها Şer'i ilim allah Teala'nın izniyle onu öğrenen kişiyi fitnelerden, musibetlerden korur, kurtarır. ويميز به بين الحلال والحرام Kişi bu ilimle, şer'i ilimle helalle haramı birbirinden ayırt eder. إن طلب هذا العلم بإخلاص وجد واتباع Tabi bu ilmi talep eden ihlas ile, ciddiyetle talep etmeli. لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله İmam İbn Kayyum diyor ki في كتابه الفوائد bu Fevaid adlı kitabında İbnül Kayyım diyor ki فَأَعْلَى الْهِمَمْ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ طلب علم الكتاب والسنة sarf edilecek çabaların en üstünü, en üstün çaba Kur'an ve sünneti öğrenmek hususunda sarf edilmeli. والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد allah Teala'nın ve Resulünün kastettiği muradı anlamak için sarf edilmeli. وعلم حدود المنزل Ve allah Teala'nın indirdiği, belirlediği sınırları, hudutları bilmektir. Bunu da, bu- bunun için güç sarf etmektir. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل وأخص الهمم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل en kısır sarf edilecek, sarf edilmemesi gereken him, güç, önem verilmemesi gereken konular ise şaz olan meselelerin peşinde koşmaktır. وما لم يقع Henüz vuku bulmamış olayların ardına düşmek, onları araştırmak, öğrenmeye çalışmaktır. ومعرفة اختلاف الناس وأقوالهم İnsanların ihtilafa düştüğü, ayrılığa düştüğü ve bu konudaki sözlerini bilmeye çalışmaktır. دون معرفة الصحيح منها Bunu yaparken de neyin sahih olduğunu pek ilgilenme, ilgilenmemektir. وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه Bu saymış olduğumuz kısır ilmi elde eden, elde etmeye çalışanlar bu ilimden kesinlikle fayda elde etmez, faydalanamazlar. نعم قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه لأنه لم يطلب علم الكتاب والسنة Bu insanlar kesinlikle ilimlerinden istifade edemezler. İstifade edenler onlardan çok azdır. Çünkü onlar kitap ve sünnet ilmini talep etmemişlerdir. طلبوا أعلى الهمم طلبوا علم الكتاب والسنة Güç sarf edilecek, vakit harcanacak en yüce ilim kitap ve sünnet ilmidir diyor. وهذا ظاهر بين Bu açık ve bellidir. معناه Bunun manası herkes tarafından anlaşılmıştır. ومعرفة و... نعم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد Ve ilim nedir? Güç sarf edilmesi gereken, vakit harcanması gereken en üstün yüce ilim Allah'tan ve Resul, Allah ve Resulünü onların kastettiği muradlarıyla anlamak. Onu anlamaktır. لتقف على المراد أمرا ونهيا فتأتي بالأمر وتكف عن النهي Allah Teala'nın emrettiği şeylerin ve nehyettiği şeylerin muradını bilmek, emirlerini yerine getirmek, nehiylerinden de, yasakladığı şeylerden de uzak durmaktır. وعلم حدود المنزل لماذا؟ Allah Teala'nın indirdiği, tenzil ettiği, belirlediği sınırları bilmek. لأنك إن علمت حدود المنزل عرفت فلا يجوز لك والحالة هذه أن تتعدى ما لا يجوز لك أن تتعداه Sen şayet Allah Teala'nın bu belirlediği sınırları bilirsen, öğrenirsen, o sınırları aşmaman gerektiğini de öğrenir ve bu şekilde de Allah Teala'nın çizmiş olduğu sınırları aşmamış olursun. الله الله جل وعلا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها Allah Teala buyurmaktadır, buyurmaktadır ki bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sa- Kesinlikle sakın onları aşmayın, çiğnemeyin. ويقول تلك حدود الله فلا تقربوها Başka bir ayette de bu Allah Teala'nın çizdiği sınırlardır. Onlara yaklaşmayın diye buyurmaktadır. ويقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه Bir başka ayette de kim Allah'ın hududunu, sınırlarını aşarsa kendi nefsine zulmetmiştir diye buyurmaktadır. إلى غير ذلك فالمرء يبحث عن سعادته وفلاحه ونجاحه في الدنيا والآخرة Kişi dünyada ve ahirette kendini mutlu edecek, necata erdirecek, sait eyleyecek şeylerin ardına düşmeli. فلا شر والله في العالم بل لا شر في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته Dünyada görüp gördüğümüz ve ahirette olan şerlerin tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmek, ona tabi olmaktan ayrılmanın doğurduğu bir sonuçtur. ولا خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب موافقته صلى الله عليه وآله وسلم Dünyada gördüğümüz ve ahirette var olan hayrın tümü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a muvaffakat etmenin, ona uymanın bir sonucudur. Onun doğurduğu bir sonuçtur bu. كما أشار إلى ذلك وفصله الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية İbnül Kayyim Tebukiye adlı risalesinde bu bahsettiğimiz konuyu ayrıntısıyla değinmiş ve tafsiliyle zikretmiştir. غفر الله له Allah onu affetsin. إذا أيها الأحبة العلم الشرعي أساس يبنى عليه غيره فالله الله في تحصيله وأخذه من معينه وعن أهله الناصحين الصادقين O halde arkadaşlar bilmenizi istediğim, bilmenizi istediğim husus şer'i ilim asıldır. Bundan sonra gelecek olanlar onun üzerine bina edilir. Bu sebeple ilim tahsilinde iştahlı olmanızı, onu tahsil etmenizi istiyorum. Onu menbaından, kaynağından, ehlinden, alimlerden talep etmenizi konusunda size teşvikte bulunuyorum. ضحك الإمام ابن القيم نصيحة عظيمة فقال اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه İbn-i Kayyım şu değerli nasihatte bulunmakta. Kur'an ehlini ve sünnet ehlini, Kur'an ve sünnet ehline düşmanlık edenden sakın, ondan uzak dur. Zira o kimsenin hüsranı sana da sıçrayabilir. لئلا يعديك خسرانه لئلا يعديك خسرانه فمن رام الفلاح والفوز والنجاح فليلزم هذا الغرس Kim felah, kurtuluş, başarı, necah istiyorsa bu nasihata uysun. فإنه إن شاء الله تأكيدا لا تعليقا Kesinlikle ifade ediyorum ki tekiden Allah dilerse وتحقيقا inşallah لا تعليقا يفلح إن صدق ون- و- و- و- ونصح diyorum ki şayet bu kişi sadık olursa bu kişi ilminde sadakatli olursa, doğru olursa felaha erer, kurtuluşa erer. يقول الحافظ صالح بن مهران الأصفهاني كل صاحب صناعة صالح بن مهران الأصفهاني شو لا يرمقت هر صناتكر لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة هر صناتكر آلة أدواتسز iş göremez, mesleğini إجراء edemez. وآلة الإسلام هي العلم İslamiyetin, İslam dininin alet edevatı ise ilimdir. وآلة الإسلام هي العلم كما ذكر هذا كما قلت الأصبهاني في ترجمة صالح بن مهران في طبقات المحدثين في أصبهان Bu sözün sahibi Asfahanlı Salih İbni Mehran'dır. Onun hayatı tercüme hali biyografisi Asfahanlı alimlerin hayatının yazdığı Tabakatul Asfahaniyin adlı kitapta zikredilmiştir. Bölümde zikredilmiştir. Ve yekulul İmamu Sehl ibn Abdillah el-Testuri İmam Sehl ibn Abdillah el-Testuri ise şöyle demektedir. Ma ahdese ahadun fil ilmi şey'en illa su'ile anhu yevmel kıyame fe in vafakes sünnete selim وإلا فهناك العطب Kim ilimde bir şey çıkarırsa kıyamet günü ondan sorulur. Bu çıkarmış olduğu şey ilme muvaffakat ediyorsa selamete kavuşur. Eğer muvaffakat etmiyorsa hüsrana uğramış olur. إذا يا أحبتنا لا بد أن نحرص على تعلم العلم الشرعي الموروث عن سيد ولد آدم Evet sevgili kardeşlerim, Adem oğlunun efendisinden miras kalan ilim konusunda hırslı olmalıyız. Çaba sarf etmeliyiz. O ilmi elde etmek için mesaimizi harcamalıyız. صلى الله عليه وآله وسلم لنسعد ونفل ونفلح وننجح وندعو الناس إلى الهدى والحق İnsanları hidayete davet etmek için, doğru yola çağırmak için, kurtuluşa ermek, felaha ermek, mutluluğa, saadete ermek için bu ilmi talep etmeliyiz arkadaşlar. Zira bir şeye sahip değilse insan, sahip olmadığı şeyi başkalarına veremez. Arapçada buna biz fakidu şey'i la yu'ti. Bir kimse sahip olmadığı şeyi başkasına veremez. kendinde olmayanı insanlara aktaramaz deriz. أيضا نقول الناس أيها الأحبة في هذا العلم بين مستقل ومستكثر Bu bahsettiğimiz ilim hususunda insanlar iki kısma ayrılır. Kimileri vardır ki gerçekten çokça ilim talep etmiş, bu konuda derinleşmiş insanlar. Kimileri de vardır ki bu konuda ilim talebi azdır. ومحروم O kimse mahrumdur. والموفق من وفقه الله من وفقه الله جل وعلا لتحصيل العلم ونيله muvaffak olan, Allah'ın muvaffak kıldığı bu ilme muvaffak kılınmış olan kimsedir. Ona nail olan kimsedir. Öğrendiği ilmi tebliğ etme konusunda azimli olan kimsedir. Bu ilimle başkasına fayda verme konusunda azim sarf eden kimse muvaffak olunmuş kimse, başarıya erdirilmiş kimsedir ma'al ameli bihi Sadece insanları davet mi? Hayır. Onunla amel de etmeli. Hatafel ilmu bil ameli fe in ve illa irtahal İlim amel etmeyi çağırır. İnsanları amel etmeye davet eder. Bu davete icabet edilmezse irtihal eder, kaçar gider. Kaybolur, unutulur. وإن من علامات الساعة أن يقل العلم وينتشر الجهل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل Kıyamet alametlerinden bir tanesi de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da haber verdiği üzere ilmin kaldırılması ilmin kaybolması, cehaletin yayılmasıdır. وفي لفظ إن من أشراط الساعة أن يقل العلم وين- ويكثر الجهل Bir başka lafızda ise şöyle buy- buyurur. Hadisin başka bir lafzında da Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Kıyamet alametlerinden bir tanesi de ilim azalır, cehalet çoğalır. وفق العلماء بين اللفظين والحديث كل كلاهما من طريق أنس İki hadiste Enes radıyallahu anh'dan rivayet olunmuş bir hadistir. رضي الله تعالى عنه قالوا يقل قلة العلم أول العلامات ثم يرتفع Alimler bu iki hadis yani ilmin ka- kaldırılması ve ilmin azalması kıyamet alametlerindendir hadisini lafızlarını cem ederek bir araya getirerek şöyle demişlerdir. İlk olarak ilim azalır. فإذا قل كثر وإذا ارتفع ثبت Ve ilim azaldığında cehalet çoğalır. Cehalet çoğaldığında da cehalet güçlü olur. إذا قل العلم كثر الجهل وإذا ارتفع الج- العلم ثبت الجهل والعياذ بالله İşte ilim azaldığında ve azaldıktan sonra kaldırıldığında cehalet gelir, çoğalır ve güçlenir, güçlü olur. وأنا أقول إذا ثبت الجهل ورفع العلم فإن العلم إذا رفع فإن العلم إذا رفع رفع معه العمل بالعلم الصحيح Ben de şunu diyorum, ben de şunu söylemek istiyorum, ifade ediyorum. Eğer ilim kalkarsa ve cehalet yerine gelip oturursa, bu ilimle amel edilecek olan ameller de kalkar, kaybolur. وإذا ثبت الجهل ثبت الجهل والعمل به ولا حول ولا قوة إلا بالله Ve cehalet güçlendiğinde, sabit olduğunda onunla amel etme de cahil davranışların ortaya çıkması, cahilane amellerin işlenmesi de çoğalır, sebat eder, sebat gösterir, artar, güçlenir. كما أشار إلى هذا الحافظ القرطبي رحمه الله في المفهم حافظ القرطبي المفهم أضل كتاب نبنا إشارة أدرك في شرحه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رواية شولد حديث بن شرحه ده شولد مشتر المتفق عليه إن الله حديث بخاري ومسلم اتفاق في حديث لا يحفظ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد allah Teala ilmi insanların kalplerinden çekerek almaz. قال فإذا ارتفع العلم O Kurtubi şöyle demiştir bu hadisin şerhinde. İlim kalkarsa ارتفع العمل به salih amel yani onunla amel de kalkar. وإذا ارت- وإذا ثبت الجهل أو أفتي بالجهل ظهر الجهل والعمل به ولا حول ولا قوة إلا بالله Ve cehalet artarsa ya da insanlar cahilce fetva vermeye başlarsa, cahilce fetvalar yayılırsa cehalet artar ve onunla amel de artar, yayılır. فنسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا ولكم فيما ذكرنا Yüce Rabbimden söylemiş olduğum konularda size ve bize size ve bize bereket vermesini, bereketli kılmasını istiyorum, niyaz ediyorum. Duyduğumuz ve işittiğimiz ve söylediğimiz şeylerden faydalar çıkarmamızı bize nasip etsin. Bu gibi birlikteliklerde, bu gibi bağlantılarda söylemeyi arzuladığım, söylemeyi istediğim şeyler bunlar. الذي أسأله جل وعلا أن أن يجعله في ميزان حسنات الجميع Yüce Rabbimden bu söylediklerimi ahiret günü hasenat terazisinde, bizlerin iyilik terazisinde koymasını niyaz eder, arzularım. Ondan bunu isterim. إنه جواد كريم O gerçekten cevat, çok cömerttir. صلى الله على نبينا محمد Salat ve Ve selam ali. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, وصحبه وسلم sahabesine olsun. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا الشيخ عندنا بعض الأسئلة وردت تفضل من هنا من الحاضرين ومن الإخوة في أوروبا نريد نطرحها عليكم Şeyh bu değerli konuşmasını bitirdikten sonra ona buradaki arkadaşlardan ve bizi Avrupa'da dinleyen, Hollanda'dan dinleyen arkadaşlardan gelen soruları sorma konusunda izin istedik. يقول الأخ آه، متى نستطيع أن نصف الشخص بطالب العلم حقا İlk sorumuz biz ne zaman bir insanı ilim talebesi olarak vasfedebiliriz? Gerçek ilim talebesi olarak ona işaret edebiliriz. طالب العلم وصفه كيف يوصف من طلب العلم على الوصف الذي ذكرنا Yani e, talebil, ilim talebesinin vasfı biraz önceki konuşmamızda zikrettiğimiz şekilde ilim talebeden e, insanın olması gereken vasıf budur. من كلام الإمام ابن القيم وما تقدم معه من شرح وبيان İbn Kayyim rahimehullah'ın ve onun kelamına şerh olarak söylemiş olduğumuz e, şeyler hususunda e, ilim talep eden o konuda o vasıflara sahip olan insan e, talibi ilimdir. أما أن الإنسان إذا كان يطلب العلم لحظ من حظوظ الدنيا فهذا طالب دنيا لا طالب علم Ancak bir insan dünya amaç ve çıkarlarından bir şey için ilim talep ediyorsa bu talibul ilim değil, talibul dünya. Dünyaya peşinden koşan, dünya peşinden koşan bir insandır. ومن كان يبحث عن زعامة ورئاسة فليس بطالب علم Kim liderlik için ilim talep ediyorsa, başkanlık için ilim talep ediyorsa bu ilim talebesi olmaz. وقد يكون عنده علم لكن ليس العلم المورث للخشية Evet onun belki bu yani bu, bu sebepler, bu gayeler için ilim talep eden kişi de ilim hasıl olmuş olabilir. Ancak onun bu talep etmiş olduğu, öğrenmiş olduğu ilmi onda haşyet doğurmaz. Allah'tan sakınmayı, Allah'tan korkmayı doğurmaz. Bu hasletlere o kişi sahip olmaz. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği gibi ondan rivayet olunduğu üzere o şöyle buyurmuştur. İlim haşiyettir. Sakınmaktır, korkmaktır. ليس العلم بكثرة الرواية Yani ilim insanın birçok hadis rivayet etmesi, eser rivayet etmesi değildir. ولكن العلم الخشية Bilakis ilim haşiyettir. يريد أن العلم الذي يورث خشية من الله وقربا منه جل وعز ولهذا Yani İbn Mesud burada demek istemektedir ki gerçek manada ilim kişiyi Allah'a yakınlaştıran ve huşu sahibi yapan ilimdir. قال آه الإمام ابن القيم رحمه الله علماء السوء جلسوا على طريق الناس İbnül Kayyım Rahimahullah şöyle demektedir. Kötü alimler, ulema usu insanların yoluna oturmuşlar. يدعون إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم Bu kötü alimler insanların yoluna oturarak söyledikleri sözlerle onları cennete çağırmakta, yapmış oldukları davranış ve amellerle örnek olarak o insanları cehenneme davet etmektedirler. فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم Yani onlar o alimler, ulema usu bir söz söylediği zaman onların sözleri sanki insanlara der ki haydi gelin cennete. Ama bir de bakarsın ki amelleri insanlara şunu ifade eder. Hayır bu sözlerin sahibini tasdik etmeyin, doğrulamayın, inanmayın. Yani onların sözleri başka, amelleri başkadır. فهم في الصورة أذلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق Onlar dışarıdan bakıldığında davetçi insanlar, güzel insanlar olarak gözükürler. Hakikatte ise onlar aslında yol kesiciler. Yol kesici tipli insanlardır. إذا طالب العلم يجب أن يكون عا- عارفا ويطلب العلم الصحيح الموروث على الطريقة السنية ولهذا الطالب آداب يجب أن يتحلى بها مع نفسه İlim talebesi arif olması bilmesi gerek. İlmi kaynağından, kendisine miras bırakılan kaynağından sünni metotla öğrenmesi gerek. Bu ilim talebesinin takınması gereken, süslenmesi gereken bazı ahlak ve ahlak kuralları, davranış kuralları vardır. Bunları öğrenmesi gerek, bilmesi gerek. قبل ذلك مع ربه Öncelikle Rabbine karşı ahlaklı olması, edepli olması gerek. ومع شيخه Hocasına karşı edepli, ahlaklı olması gerek. ومع زملائه Arkadaşlarıyla edepli, ahlaklı olması gerek. فقد حرص أهل العلم كثيرا على التذكير بآداب الطلب ومن نظر في كتبهم المصنفة يجد في ذلك كثيرا منهم من أفرد ذلك بمصنف, بمصنف ومنهم من ضمنت ذلك في كتبه Evet, kim ilim ehlinin bu konudaki yazmış olduklarına bakarsa gerekli cevabı bulur. İlim talebesinin edebiyle, adabıyla, ahlakıyla alakalı bazı alimler mustakil ayrı kitaplar yazmış. Bazıları da yazmış oldukları kitaplarda bu konulara değinmiştir. نعم بارك الله فيكم ونفع بعلمكم السؤال الثاني يقول الأخ هنا عندنا في تركيا ظهر أناس يدعون أنهم طلبوا العلم على يد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأمثاله من المشايخ الكبار ولكن نسمع منهم أنهم يثنون على سيد قطب وأمثاله وكذلك هم آه، لا يطبقون السنن الظاهرة كحلق اللحى وإسبال الملابس والب- والسراوي هل نطلب منهم العلم أو نترك İkinci soru, burada bizim memleketimiz Türkiye'de bazı davetçiler, bazı insanlar zuhur etti, ortaya çıktı ki bunlar Abdülaziz bin Baz rahimahullah gibi büyük alimlerden, onun gibi büyük alimlerden ilim talep ettiğini iddia ediyorlar. Ancak bizler bu kişilerin Seyyid Kutup gibi ve ona benzer onun yolunda giden insanlara sena ettiğini, övgülerde bulunduğunu duyuyoruz. Bir de bazıları var ki bunlar zahir olan bilinen sünnetleri hayatlarında tatbik etmemekte, sakallarını kesmek gibi, paçalarını uzatmak gibi e, bu sünnetlerden e, bu sünnetleri tatbik etmemekte. Bizler bu durumda hali bu şekilde olan, durumu bu olan insanlardan ilim talep edelim mi? بارك الله فيكم قضية أن بعضهم يقول أنه يدرس عند الشيخ عبد العزيز وعند الشيخ بن باز أو الشيخ العثيمين أو غيره هذه كلمات فضفاضة ليس كل من جلس وحضر واستمع إلى لقاء أو لقاءين فقال شيخنا شيخنا والله أعلم بالحقائق Öncelikle şunu ifade edeyim. Bazı insanların biz Abdülaziz bin Baz'da, Abdülaziz, Şeyh Abdülaziz'de, Şeyh Salih Hüseyin'de ilim aldık. Sözleri süslenmiş, allanmış, pullanmış sözlerdir. Bunların sahipleri bu sayılan büyük alimlerin bir konferansını, bir muhadarasını, bir konuşmasını, birkaç kere dersine oturmasını, onun ilim talebesi olmasına, onun ilim ondan ilim talep edenler arasından sayılması da yeterli değildir. ومعلوم كم يتمسح الناس بأمثال هؤلاء العلماء ويظنون أن هذا ينفع والحقيقة أنه لا ينفع Bu tür insanlar hakikatte gerçekte bildiğiniz gibi bildiğiniz üzere bu tür büyük alimlere tutunurlar. Bu tür büyük alimlerin şanını, şöhretini kullanırlar. Bundan faydalanmak, bundan çıkar sağlamak isterler ama hakikatte onlara bu fayda vermez. إنما ينفع المرء عمله Zira insana fayda verecek olan şey amelidir. Kendi sunduğu amelleridir. فلا يرضى عبد العزيز بن باز رحمه الله ولا غيره من العلماء أن يكون من ينتسب إليه في طلبته من هو كذلك من حليق أو يدعو ويمجد رؤوس أهل الأهواء كسيد قطب وغيره Yani Abdülaziz bin Baz gibi, onun gibi diğer büyük alimlerimiz, bu tür kendilerinden ilim talep ettiğini söyleyen insanlardan, sakalını kesenlerden, bidat ehlinin başı olan Seyyid Kutup gibi bazı insanları övmelerinden kesinlikle razı olmazlar. والمرء أيها الأحبة القاعدة الكلية إنما يزكيه عمله وموافقته للسنة Kulli, genel bir kaide, kural vardır ki o da şudur. Kişiyi aklayacak, paklayacak şeyi amelidir ve sünnete olan muvafakatıdır. ولو درسنا عند ابن تيمية وتخرج في مدرسته وكان على خلاف السنة فليس فليس دراسته على ابن تيمية تشفع له في عدم وصفه بالابتداع أو الانحراف أو الزيغ أو الضلال Yani velev ki bu bahsettiğiniz insanlar İbn Teymiye'nin dizinin dibinde, İbn Teymiye'nin medresesinde okumuş olsa ve bu saymış olunan inhiraflara sahip olsalar, onların İbn Teymiye'nin yanında okumalarının onlara sağlayacağı hiçbir fayda, hiçbir çıkar, maslahat yoktur. Olamaz. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا. Bu konuyla ilgili verilebilecek örnekler aslında çoktur. كتب أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كما في المصنف لابن أبي شيبة Ebu Derda radıyallahu anh Ebu Zer Gıfari'ye bir mektup gönderiyor. Bu olay Musannef İbni Ebi Şeybe'de geçiyor, nakl oluyor. قال إني أدعوك إلى الأرض المقدسة وأرض الجهاد Ebu Derda Ebu Zer Gıfari'ye mektupta şöyle diyor. Seni ben bu mukaddes topraklara, cihad yapılan bu topraklara davet ediyorum. Buraya çağırıyorum. فكتب إليه سلمان رضي الله تعالى عنه Selman ise Ebu Derda'ya şu şekilde cevap veriyor. أما بعد فقد وصلني كتابك الذي تقول فيه كذا وكذا Diyor ki mektubunda sana benim bana yazmış olduğun mektubun ulaştı. Mektubunda dediğin, bahsettiğin şu konulara gelince أوما تعلم أوما تعلم أن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس المرء عمله Ebu Zer devamla diyor ki senin de bildiğin gibi toprak, insanın yaşadığı ülke, insanın yaşadığı belde onu kutsamaz. Bilakis onu işlemiş olduğu amelleri, yapmış olduğu amelleri değer verir ona. إنما يقدس المرء عمله Yani diyor ki kişiyi mukaddes kılacak olan, temiz kılacak olan, paklayacak, arındıracak olan amelidir. فلو تمسح الإنسان بمن تمسح وأعماله تكذب من جلس إليه من هؤلاء الأئمة والعلماء فلا ينفعه ولا يشفعه Yani insan istediği kimseye, istediği alime tutunsun, onun adını kullansın. Amelleri şayet bunların, bu alimlerin sevmediği amellerdense, onlara muhalefet ettiği amellerdense onun için bu bunun- onun için bu insanda fayda yoktur. Yani bu amelinde o kişilere tutunmasında, o kişilerin adını kullanmasında aslında ona bir fayda yok. فَمِلَّذ۪ينَ يَدَّعُونَ أَنَّمْ تَلَامِذَةُ عَبْدُ الْعِزِ بِنْ بَازِ أَوْ الْعُثَيْمِينَ أَوْ الْأَلْبَانِ أَوْ غَيْرُهُ وَأَعْمَالُهُم وَأَقْوَالُهُمْ تخالف منهج أولئك وطريقتهم بل يصيرون على النقيض تماما إن لم يكونوا يذمونهم في الخفاء وخلف الكواليس والعياذ بالله Yani bu büyük alimlerin Abdülaziz bin Baz gibi, Şeyh Salih el-Utheymin gibi, Şeyh Albani gibi onlardan ilim talep ettiğini söyleyen insanların <clears throat> onların menhecine muhalefet etmesi, metoduna muhalefet etmesi e, dediğimiz gibi onlara bir fayda vermez. Hatta maalesef bazıları da vardır ki baş başa kaldıklarında önemli olan meselelerde bu büyük alimlerin ardından konuşur, dil uzatırlar. فعلى كل حال لا أنصح بالأخذ عن أمثال هؤلاء الأدعياء والله أعلم بحالهم Sonuç olarak ben durumu bu olan bahsetmiş olduğunuz insanlardan bu ilim talebesi olduğunu söyleyen, e, iddia eden bu kişilerden ilim talep etmenizi, ilim öğrenmenizi size tavsiye etmiyorum. Allah en doğrusunu bilendir. Barakallahu أنهم fikum. تلمذ- تتلمذوا أو لا Yani ister bu büyük alimlerden ilim talep etmiş olsunlar, ister etmemiş olsunlar, bu adamlardan ilim talep etmeyin. بارك الله فيكم نعم. يا شيخ يقول الأخ هل لبس العمامة سنة أو ما حكم العمامة لا نستطيع أن نقول سنة Üçüncü sorumuz, diğer sorumuz, sarık giymek sünnet midir? Şeyh diyor ki yani sünnet diyemeyiz buna. Nebiyyü aleyhissalatu vesselam levisel imamete ve taylesan ve gayruhu minel ağziyeti hâzihi lirras. Velakin nekul Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam sarık gibi başını örten e, bazı şeyler giymiştir, takmıştır. Yani hâzihi tehtelifu bihasebil buldan. Ancak bu kişinin yaşamış olduğu ülkeye, toprağa, bilada göre değişir. Tabii da, yani ma nasıl en nekul innema hiye minel adet. Bu adetten, örften olan bir husustur. Ve leyset hiye minel ibadet. İbadet hususunda değerlendirilmemeli. Hatta nekul sünnet. Ondan dolayı buna sünnet diyemeyiz. Ve leyse hunâke sünnet adet. İnnemâ sünnet tutraku fil umuri teabbudiyye vel ibadiyye. Adet olan işlerde, örfi işlerde sünnet olmaz. Sünnet taabbudi işlerdedir. taabbudi ibadetler, ibadetler hususunda sünnet denebilir. Naam. Naam. Barakallahu fikum. فيكم يقول الأخ من هولندا هل هذا الكلام جائز يقول إن قلت هذا الكلام إن كان كلامي صحيحا فهذا من الله ورسوله وإن كان خطأ فمن الشيطان يقول هل يجوز عطف عطف رسول الله على لفظ جلالة في في مثل هذه الجملة Diğer soru şudur, şu şekilde. Bir insan diyor ki, bu söylediklerim doğruysa Allah'tan ve Resulündendir. Şayet hata ise şeytandandır. Bu tür cümlelerde Resulullah'ı Allah'a atfetmek, Allah'tan ve Resulündendir demek doğru mudur, yanlış mıdır? Yani keyf en yakul en asabtu fe min Allah ve Resulü ve Resulihi na'am ve in akhtartu fe min Hayır bu söz yanlıştır. İnnemâ yakul fe in asabtu fe min Allah ama Resulullah fekad mâte aleyhissalatu vesselam. Hayır bu söz hatadır. Doğru olanı şu şekilde olmalı. Evet söylediğim sözler doğru ise bu Allah'tandır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir, ölmüştür. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا allah Teala buyurmakta ki, Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Gerisin geriye dönen Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. إلا إذا ما ذكرت كلاما وبنيته على الأدلة والأحاديث والآيات وقلت وقلت هذا ما تبين لي من كلام الله وكلام رسوله أو ما جمعت من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإن وفقت فالحمد لله وإن أخطأت فنسأل الله المغفرة هذا لا حرج لكن بهذه الصيغة التي يذكرها الأخ لا شاهد درسك derse insan bir konuşma hazırladığında, bir şey yazdığında konuyla ilgili ayetleri ve hadisleri toplayıp bir araya getirdiğinde şöyle derse, ya bu benim söylediklerim bunlardan ibaret. Ee, şayet söylediklerim doğruysa Allah'a hamdolsun, beni muvaffak kıldı. Şayet hataysa bu benden değildir, şeytandandır derse bunda bir beis yoktur. Ancak sorulan sorudaki şekliyle e, söylediğim doğrular Allah'tan ve Resulen, Resulündendir gibi e, bir söz söylemek yanlıştır. Al-Asfada. جزاكم الله خير وكذلك هذا السؤال من من الإخوة في هولندا يقول هل يجوز هذا الكلام مولانا رسول الله diğer soru bir insanın Mevlana Resulullah دور doğru جائز caiz midir مولانا رسول الله أحدهم يقول مولانا رسول الله إذا ذكره مرة على سبيل القلة يعني أنا لا أرى هذا التعبير أنه تعبير يتوافق مع استخدامات صحابة رسول الله وخيرة خلق الله مع كثرة احتكاكهم واحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم له عليه الصلاة والسلام فعلى كل حال إن استخدم مرة على سبيل النذرة لا حرج لكن لا يستخدم دائما ولا يكثر من الله Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı onunla beraber yaşamasına rağmen, uzun yıllar onunla beraber olmasına rağmen bu tür lafızları kullanmamıştır. Şayet bir insan böyle bir, bir defa, birkaç defa nadir bir şekilde kullanıyorsa yani gözüm olabilir. Ancak sürekli kullanılması doğru bir şey değildir. هذا الأخ يقول في خطبة الجمعة عندما يدعو الإمام هل نرفع أيدينا وندعو معه أو نقول أو نؤمن Diğer bir soru ise Cuma hutbesinde imam ellerini kaldırdığında biz de ellerimizi kaldırıp amin diyelim mi? Yahut ellerimizi kaldırmadan sadece amin mi diyelim? لا ترفع الأيدي في هذه الحالة وإنما إن أمن الإنسان خفيفا hakeza beynehu ve beyne nefsihi la Evet eller imam hutbedeyken, dua ediyorken e, cemaat ellerini kaldırmaz. Ancak yani sessiz bir şekilde, hafif bir şekilde amin diyebilir. Ama yarfa'da ellerini kaldırmaz. Barakallahu fikum. İlle izâ kâne istisqa feyerfa'ul eydi. Ancak e, namaz e, e, hutbede yağmur duası yapılıyorsa yağmur isteniyorsa o zaman cemaat de imamla birlikte ellerini kaldırır. Barakallahu fikum. Vel imamu yarfa. İmam da ellerini kaldırır. Barakallahu fikum. Vel akh kezalik min Hollanda yes'el ve huve yurid an yakhruc li talabil ilm ve ummuhu هناك في هولندا مع أخويه ولكن أخواه يسكنان غير بيت الذي الذي تسكن فيه أمه يقول الأخ يسأل وهو يسكن مع أمه الآن هل أخرج لطلب العلم وأترك أمي هناك مع أخوي أم أبقى معها Diğer bir soru ise Hollanda'daki kardeşimiz diyor ki Hollanda'da annemle beraber yaşıyorum. Benimle birlikte iki tane de abim var Hollanda'da. Ancak bu ikisi annemle beraber yaşamıyor. Ondan ayrı yaşıyorlar. Ben durum bu şekilde, bu haldeyken ilim talebi için Hollanda'dan ayrılıp annemi bu iki kardeşime bırakıp ilim talebine çıkabilir miyim? İlim talep etmek için e, gidebilir miyim? على كل حال طلب العلم إذا إذا كانت أمه محتاجة إليه ولا شك أن طلب العلم فريضة إذا كان ما يقوم به دينه ويخشى المرء إن ترك أمه أن لا يقوم أحد بحقها محتاجة إليه فإنه الحالة هذه يبقى عندها ويحاول أن يحصل العلم Şayet evet e, ya insanın dinini güçlendirmesi, dinini ayakta tutabilmesi için ilim talep etmesi gerekli olan bir husustur. Ancak annesi ona muhtaçsa, annesinin hizmetinde bulunan bir kimse yoksa, annesiyle beraber kalır. E, ama bu şu demek değildir, ilimden de uzak kalır. Bu, bu manaya gelmez. Elhamdülillah Allah'ımıza Rabbimize hamdolsun ki e, ilim öğrenme metotları, yolları bugün genişlemiş durumda. الأشرطة وهذه الاتصالات وهذه مواقع العلماء الموثوقين عبر الإنترنت وغيرها وغيرها وهكذا يحاول يستمع يرسل يتراءى هكذا يعني يحصل و... يعني kasetler, e, internet e, bağlantıları, telefon bağlantıları, tanınmış bilinmiş alimler internet sitelerinden ilim talep edebilir. وَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وأمه محتاجة إليه فإنه يبقى وسيبارك الله جل وعزه وينفعه بإذن الله. Dediğimiz gibi annesi ona muhtaç ise annesiyle beraber kalır. Yüce Rabbimiz inşallah ona ilminde bereket verir, onu mübarek kılar. كما حصل لبعض salafi إنما لما أراد الخروج ila قتيبة bin Sa'id لكن أمه كانت تحتاجه فلما ماتت أمه خرج إليه ليطلب العلم فوجد قتيبة قد مات هذا الحمد لله قد قد أدركت رضا أمي Seleften bazısının başına bu şekilde olaylar gelmiş. Mesela Kutaybe İbni Said'e gitmek isteyen birisi annesi hayattayken ona gidemiyor. Annesinin yanında bulunuyor. Annesi vefat ettikten sonra yola çıkıp Kutaybe İbni Said'e yetişmek istediğinde Kutaybe İbn Said'in yanına geldiğinde Kutaybe İbn Said'in de ölüm haberini alıyor ve diyor ki hamdolsun Rabbime hamdolsun ki annemin rızasını kavuştum, rızasından hayır oldum. Onu yanından hayattayken ayrılmadım. Ala kulli insan iştedded ve yukarib. Harika. İnsan e, durumu değerlendirir. En doğrusunu yapmaya çalışır elinden geldiğince çaba sarf eder. Allahu fikum. Hada al-akh yes'al keyfe nahşa'u fi salatina. Sorumuz e, namazda nasıl huşu içinde oluruz? Huşuyu yakalarız. La şekka enne huşu'a emrun azim ve matlab ve medehallahu l-haşi'in. Evet, huşu önemli bir husustur. allah Teala huşu içinde olanları, haşiyeleri met etmiştir, övmüştür. في صلاتهم Namazlarında huşu sahibi olanları övmüştür. وإنما يحصل هذا بكثرة التوبة والأوبة Huşu allah Teala'ya çok çok tövbe ederek, ona rücu ederek elde edilir. والرجوع إلى الله عز وجل وال- والانكسار له والخضوع Ona boyun eğerek, onun önünde zillet içinde bulunarak huşu elde edilir. وتذكر نعمه وآلائه Onun göndermiş olduğu nimetleri, bahşetmiş olduğu, lütuf, e, lütf etmiş olduğu nimetleri düşünerek elde edilir. والطلب فيما عنده مع التدبر الآيات التي تقرأ allah Teala'nın katında indinde bulunan şeyleri isteyerek, okunulan ayetleri tedebbür edip, iyice düşünerek huşu sahibi olunur. والتأمل فيها كثيرا Bu ayetlerle ilgili kapsamlı şekilde teemmül etmekle olur. فإن هذا من أعظم مقومات الاستقامة Bu saydıklarımız ve huşu sahibi olmak, istikamet üzere olmanın, istikamet üzere bulunmanın en önemli etkenlerindendir. Kama كما Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yaf'al ve يفعل ashabuhu min ba'di ve ma'a قول عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصدره أز- صوت آه، أزيز كأزيز المرجل يعني كغليان القدر Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve onunla beraber yaşamış, onunla beraber namaz kılmış ashabı, ondan sonra yaşayan ashabı namazlarında huşu içinde olmuşlardır. Abdullah bin Mugaffel diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kıldığımda, bir keresinde namaz kıldım, onun sadrı, göğsü kaynayan tencereden çıkan bir ses gibi ses çıkartıyordu. Yani ağlıyordu. Ve aleyhissalatü vesselamın bu namazı sırri, kıraatin, okunulan surelerin sesli okunmadığı bir namazdı. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتأمل تلك الآيات وهو سيد الخاشعين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام Nebi Aleyhisselatü Vesselam okuduğu ayetleri düşünüyor, teemmül ediyor. Huşu içinde oluyordu. Ki Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan sakınanların, huşu sahibi olanların efendisi, seyyididir. التذكر والخشية والخوف والإنابة وإذا ما دخل المرء في صلاته يتذكر أنها قد تكون آخر صلاته في الدنيا Kul namaza girdiğinde, namaza durduğunda bu kıldığı namazın sanki dünyada hayattayken kılmış olduğu son namaz olduğunu kabul edip düşünmeli. فيصلي صلاة مودع Sanki bu dünyadan ayrılan bir insanın kıldığı son namaz olarak o namazını eda etmeli. يصلي صلاة مودع ويرجو من ربه أن يتقبل منه Ve Rabbinden bu kıldığı namazı kabul etmesini umut etmeli. إلى غير ذلك ويجاهد نفسه على تحقيقها Ve bu konuda huşuya sahip olma konusunda kendine mücadele eder. ولا شك أننا نحتاج إلى هذا دائما وأبدا Ve hiç şüphe yok ki bizler her zaman namazlarımızda ve namaz dışında huşuya ihtiyaç duyarız, muhtacız. مع الاقتراح بين يدي ve duaihi celle ve azz fi cevfilleyl Sürekli bu konuda Allah'tan istekte bulunarak geceliğin gecenin yarısında kalkıp Allah'tan umut ederek huşuyu istemeliyiz. Ve sevalihi en yerzukahu'l ihlas ve sıdka İnsan e, Rabbinden sürekli ihlas istemeli. Sözlerinde ve amelinde sıdk doğru olmayı kendisine nasip etmesini, bahşetmesini istemeli. وأن يتقبل منها منا جميعا ومنه صالح العمل نعم Yüce Rabbinden, kendisinden, bizlerden ve tüm insanlar, tüm müminlerden salih amellerini kabul etmesini niyaz etmeli. بارك الله فيكم هناك آه، طلب من الإخوة في هولندا في أمستردام يقولون أن هناك طلبة, طلبة العلم الذين يقومون بالدعوة آه، يحاولون الاتصال والتواصل معكم ولكنهم لا ينجحون يقولون الآن هم يريدون الاتصال والتواصل معكم لإقامة الدورة هناك في أمستردام وكيف الطريقة وكيف الوصول إليكم والله على كل حال آه، إذا أنا أجاوب أحيانا على الهاتف إخوة يتصلون يجيبون أجيبهم لكن ليس كل وقت أحيانا أكون يعني أستطيع الجواب دروس الدروس تواصل إلى الإخوة والطلاب يعني الدروس آه، في المسجد وحلق العلم وكذا مشغول أنا جدا إضافة إلى آه، إخواننا من الطلاب والزائرين الذين يأتون من خارج المملكة وهكذا وعندهم أسئلة واستفتاءات والناس تستفتي وال والطلبة والعامة وعلى كل حال نحاول أن نسدد ونقارب نعم وأما أما بالنسبة للإخوان لعلهم إذا اتصلوا آه، يجدون الجواب إذا كنت يعني استطيع آه، الجواب أجيبهم غالبا عصرا بتوقيتنا أنا أجيب وإذا لا يوم الأربعاء والخميس وإذا دعوكم هناك وكذلك عندنا في تركيا هل تستطيعون الاتيان لمشاركة الدورة إن شاء الله تعالى ننظر أستشير الله عز وجل وأنظر في هذا إن كان الوقت مناسبا وأتمكن لا حرج إن شاء الله بارك الله فيكم هذا أن يكون الموعد يعني الترتيب مبكرا و... لأننا نحجز مبكرين جدا ما يعني الإخوة يتصلون من كل مكان وهذا يريد وهذا يريد ونحن لا نستطيع أن نلبي كل شيء لكن بحنانيك كما يقال نلبي بعضا من الشيء بارك الله نسدد ونقارب ونسأل الله التوفيق للجميع بارك الله فيكم وهذا السؤال الأخير Evet, Amsterdam'daki arkadaşlarımızdan bir istek var. Onlar şeyhi e, aramalarına rağmen ulaşamadıklarını söylüyorlar. Şeyhi e, Avrupa'da devre e, yapmaya, orada e, seminerlerde bulunmaya çağırıyorlar. E, şeyh de kendisinin yoğun olduğunu, e, telefonlara zaman zaman bakabildiğini, uygun vakitlerde bakabildiğini söyledi. E, kendisine gelebilecek e, seminer davetinde e, cevap verebileceğini söyledi. Bu konuda e, erken davranılması gerektiğini, daha önceden kendisine haber vermesi gerektiğini ifade etti. يا شيخنا أثقلنا عليكم جزاكم الله خيرا يقول هل يشترط أن آه، يتبع الشخص في مذهب معين يقول هل يجب على الشخص أن يتبع مذهبا معين من مذاهب الأربع أو غيره يعني التقليد يعني أي يقصد التقليد نعم يقول هو وما يعني بين الأخ فإن كان عواما يا شيخ الأغلب هو ب- ب- في برتبة عوام المرء نعم أقول بارك الله فيكم آه، Sonra bir kişinin belirli bir mezhebi taklit etmesi o kişiye farz mıdır değil midir? آه، المطلوب من المرء أن يعبد الله على بصيرة Kuldan istenen Rabbine basiret üzere, ilim üzere ibadet etmesi. ومأمور بأن يتبع ما أنزل إليه من ربه كما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء Ondan istenen Rabbinden kendisine indirilene, vahiy yoluna uyması. Allah Teala buyurmakta ki Rabbinizin katından sizlere indirilene ittiba edin, uyun. Onun dışındaki evliyalara uymayın. قليلا ما تذكرون Ne de az öğüt alıyorsunuz. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى كما في حديث العرباض ابن ساري رضي الله تعالى عنه المخرج في السنن آه، وغيره وغيرها وهو حديث أقل أحواله أنه حسن قال فعليكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ما هي ما هو النجاة كيف النجاة يا رسول الله قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها الحديث ومر معنا قبل قبل Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam da buyurmuştur ki, İrbad İbn-i Sariye'nin rivayet ettiği, Sünnen kitaplarında bulunan ve diğer hadis kitaplarında bulunan hadiste, ki bu hadis en e, az derecesiyle hasen bir hadistir. Aleyhisselatü Vesselam, sizlerden kim çok yaşarsa, pek çok ihtilaf ayrılıklar görecek. Bu duruma yetişen benim sünnetime sarılsın diye buyurmaktadır. Daha önce bu, bu derste de bahsettiğimiz üzere, bu sohbette de değindiğimiz üzere sıratul mustakim yani doğru yol Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sarılmak, onun sünnetine bağlanmaktı. Ve onun ashabının yoluna, onun ashabının peşinden gitmekti. لكن العامة هذا هو المطلوب العامة تقصر أفهامهم Evet, yani matlub olan iste- insandan istenen budur. Ancak avam denilen eee, düz insanlar ولا يستطيعون eee, başaramamakta, ilim konusunda taksir etmekte, أن يميزوا بين الحق والباطل ولا يعرفون معنى الأدلة yani hakla batılı ayırma konusunda bir şey, bir ay- ayırt edici özellik, özelliğe sahip değiller. Delil nedir diye sorsan bilmezler. فهؤلاء يسألون من يثقون في دينه وعلمه Bu tür insanlar güvendikleri, dinine ve ilmine güvendikleri kişiye sorarlar. ويفتيهم بما يدين الله عز وجل به O kimse de Allah'a karşı e, din olarak e, benimsediği, kendi dini olarak benimsediği, inandığı şeyler şeyler uyarınca kendinden fetva isteyenlere fetva verir. Bu insanlar yani avam sordukları kişinin tabi olduğu delile tabi olurlar. Onların üzerine farz olan budur. Çünkü onlar ayıramıyorlar, ayırt edemiyorlar. Kimi zaman da dar vakitlerde taklit caizdir. Yani bu mesele e, taklit meselesi tafsilli bir şekilde e, ele alınması gereken bir mesele. Lakin en nekul yelzem la yelzem. Ama kısaca yani bir kişi muhakkak bir mezhebi taklit etmeli mi diye sorduğumuz zaman hayır böyle bir gereklilik yoktur. La bu, bu kişiye bir mezhebe uymak, onu taklit etmek farz değildir. Yani e, farz olarak bunu kimse, kimse farz diyemez. Bu şekilde farz olmaz. Yani farz olan, kişilere gerekli olan Allah'a ibadet etmesi, e, Resulüne uyması, selefi, bu ümmetin selefinin fehmiyle, bu ümmetin selefinin anlayışıyla Allah'a kulluk etmesidir. Lakin aydan la yasihhu minna an nu'linaha beynen nasi حرام كذا حرام قد لا تستوعبه عقولهم ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة Ve insanlar arasında da işte bu haramdır, bu, bu şekilde yapılmaz diye sağda solda ulu orta konuşmamamız gerekiyor. Onların seviyelerinin üstünde konuşursak bunu şunu bilmeliyiz ki bu konuşmalarımız fitneye sebep olacaktır. يجب أن ندرك يعني هذه المسألة لها ذيول ولها أمور ليس التقليد محرما بإطلاق وإنما يسوغ في أوقات بل هناك من الأئمة من كان يقلد Evet mutlak olarak taklit haramdır demiyoruz. Bu konu e, çok ayrıntılı bir konu, girift bir konu. uzunca ele alınması gereken bir konu. Ancak bazı zamanlarda taklit etmek e, caizdir. Hatta bazı din önderleri, alimler vardır ki bunlar taklit etmişlerdir bazı meselelerde. وهو إمام مجتهد كالإمام الشافعي مثلا قد ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أن بعض أئمة المجتهدين يسوغ لهم الاجتهاد التقليد عند Yani İbnül Kayyim'in İ'lamul Muvakki'in adlı eserinde zikrettiği üzere bazı müştehit alimlere kimi zaman taklit etmeleri caizdir. Onlar taklit edebilir demiştir. Bunlardan bir tanesi de mesela örnek olarak İmam Şafi'dir. Zaruret halinde taklit ederler. Buna örnek olarak da İbnül Kayyim alimlerden İmam Şafii örnek vermiştir. كان أحيانا يسأل عن بعض المسائل في الحج ولا يع- ولا يعرف فيها أي دليل ومعلوم أن الإمام عطاء بن أبي رباح الخراساني كان أئمة من الأئمة المفتين Yani İmam Şafii'ye hacla ilgili bazı sorular sorulurdu. O da bu konuyla ilgili delil bilmezdi. وكان يلقب بمفتي الحجاج Bir de İmam Ebi Rabah el-Khorasani denen büyük bir alim vardı. Bu alim hac konusunda çok bilgiye sahipti. Ona hac konusunda fetva veren insan olarak e, lakap takılırdı. Ona bu şekilde hitap edilirdi. ونادى الخليفة في موسم من تلك المواسم قال لا يفتي الحجاج إلا عطاء Hatta bir dönemde asrın halifesi ha- hac mevsiminde atadan başkası hacla ilgili fetva vermesin diye buyruk ilan etmiştir. ابن أبي رباح المكي فكان يقول أحيانا الإمام الشافعي إن هذه المسألة ليس عندي فيها دليل وأنا أقلد فيها عطاء İmam Şafii bazen dermiş ki bu konuyla ilgili benim bulabildiğim bir delil yok. Ben Ata'yı bu konuda taklit ediyorum. Çünkü Ata'nın dinine, güvenirliliğine Ata'nın dinine ve güven, onun güvenilir bir insan olduğunu bildiği için onu bu konuda taklit ediyor. إذا ليس المنع مطلقا ولا الإباحة مطلقا نقول له أحواله وله ضرورته وله أموره Yani mutlak olarak helaldir, mutlak olarak mubahtır, mutlak olarak yasaktır diyemeyiz. Bunun ahvali, durumu, şartları vardır. تحتف به لكن نقول التزام يجب وجوبا لا لا يجب Ancak yani bir kişinin kesin bir kişinin yani bir mezhebi taklit etmesi farzdır. Bunu diyemeyiz. Bunu demiyoruz. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا وقد خصصتم لنا يا شيخ بارك الله فيكم الوقت وقتكم الثمين ونرجو منكم إن شاء الله فيما بعد اللقاءات أخرى المفيدة وأنا أشكر وأشكر لكم باسمي وباسم الإخوة بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبارك الله في الجميع ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رب السلام عليكم